بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. والنجم إذا هوى Saqıgan yulduzlar bilan qasamki, ما ضل صاحبكم وما غوى sizlarning hamroyinglar, ya'ni Muhammad alayhissalom gumroh bo'lmadi va yo'ldan adashmadi. وما ينطق عن الهوى U o'z nafsi xohishi bo'yicha so'zlamaydi. إن هو إلا وحي يوحى Faqat uningga nozil qilingan vahiyni so'zlaydi. علمه شديد القوى Vahiyni uningga kuchlik farishta Jibril ta'lim berdi. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى Uning, ya'ni Jibrilning ko'rinishi chiroyli bo'lib, yuqori ufqda o'z shaklida turdi. ثم دنا فتدلى Ondan u asta-asta Muhammad alayhissalomga yiqilishib, tuvanga sangildi. U payg'ambar alayhissalomga ikki yochoq miqdori yoki uningdimi yiqiroq yiqinlashdi. فكان قاب قوسين أو أدنى U payg'ambar alayhissalomga ikki yochoq miqdori yoki uningdimi yiqiroq yiqinlashdi. فأوحى إلى عبده ما أوحى Alloh bandasiga Jibril orqali tegishlik vahiylarni vahiy qildi. ما كذب الفؤاد ما رأى Uning ko'rgunini dili inkor qilmadi, ya'ni rost ko'rdi. أفتمارونه على ما يرى Ey mushriklar jamoasi, uning ko'rganlari ustida uning bilan munozara qilishamsizlar. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى U Jibrilni haqiqatan ikkinchi qitim Sidratul Muntaha darxining yindi ko'rdi. عندها جنة المأوى Jannatul Ma'wa bo'lsa, Sidratul Muntahaning yinididir. إذ يغشى السدرة ما يغشى U Sidratul Muntahani olamlarning Parvardigorining nuri qoplagan chog'da ko'rdi. ما زاغ البصر وما طغى Payg'ambarning ko'zi o'ng so'lga burolmadi. Ko'zlangan narsadan o'tib ketmadi. لقد رأى من آيات ربه الكبرى Shubhisizki, u Parvardigorining qudratini ko'rsatadigan buyuk alomatlarni ko'rdi. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى Aytib beqinglarchu, Lat, Uzza va uchinchisi bo'lgan manatlar Alloh taoloda kuch-quvvatga egimi? أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى Ey müşrikler cemaati! Sizlerce yaxşı hesaplanğan oğul bala sizlerge xas bulup, sizlerce yaman hesaplanğan kız bala Allah'a xas mı? Tilka izen qismetun diza. Undaqda bu adaletsiz taqsimatdır. İn hiye illa esmâ سميتموها أنتم وآباؤكم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى Bu butlar faqat sizlar va ota-bobonglar otib olgan quruq nomlardan iborat. Alloh buni isbotlaydigan hech bir dalil pok tushirgani yo'q. Ularga Parvardigor tarafidan shak shubsiz hidoyat, ya'ni payg'ambar va Qur'on kelgan turuqliq, ular faqat gumong'ila, va nafslarining xohishiga agishidi أم للإنسان ما تمنى inson nimani orzu qilsa shu bo'lamdi فلله الآخرة والأولى oxirat va dunyo allohning ilkididir ya'ni dunyo va oxiratlik ishlarning hammasi allohning xohishi bo'yicha bo'ladi وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ osmonlardan nurg'unlagan farishtalar bo'lib ularning shafoati hech narsaga asqatmaydi faqat olloh o'zi xohlagan va rozi bo'lgan odamga shafoat qilishga ruxsat qilsalar ondan ularning shafoati asqatidi إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى deysizki oxiratga iymon etmaydiganlar farishtalarni ollohning qizlari deb kishi jins nomi bilan ataydi وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا Ular mundaq atashda hech qandaq ilmga ega emas. Ular faqat gumonga asoslandi. gumon degan haqni isbotlashda hech narsaga yaramaydi فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا bizning zikrimiz ya'ni iymon bilan qur'ondan bosh tortgan faqat dunyo tirikchiligini ko'zlaganlardan yuz o'rgin ذلك مبلغهم من العلم إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى Ularının ilimden yetke yeri yani şu. Şübhisiz ki Parvardigarın özünün yoludan azğan adamını obdan bilidu. Hidayet tapqan adamını mı obdan bilidu. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى Osmanlardaki ve zemindeki nerslerinin hemisi Allah'ın mülküdür. Allah yamanlık kılganlarını kılmışlarına karab cezalaydı. Yakşılık kılganlarına çıraylık mukafat verdi. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمين أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ular cho'ng gunohlardan va qabih ishlardan yiroq bo'ladi kichik gunohlar buningdan mustasno haqiqatan parvardigoringning mag'firati kangdir Allah sizlarni zimindan yaratgan chog'dagi vaqtinglardan tortib onanglarning qo'rsqidagi bola vaqtinglardan tortib obdan biladi shuning uchun sizlar o'zanglarni pok hisoblamanglar alloh taqvodor bo'lgan odamni obdan biladi ey muhammad iymondan yuz o'rgan odamdan xabar bergin u shart qilingan moldan ozg'ini berdi qolg'inini bermadi أعنده علم الغيب فهو يرى uning dargohida ilmi g'ayib bo'lib u g'ayibni bilamdu أم لم ينبأ بما في صحف موسى u musoning va ibrohimning sahifalaridagi so'zdan xabardor bo'lmadimi وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى İbrahim vapadır kişiydi. Bir günahkar adam yani birovning gunohini ko'tarmaydi. Ya'ni birov boshqa birovning gunohi tufaylidan jazoga tortilmaydi. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى İnsan faqat o'zining ishlagan ishining natijasini ko'rdi. وأن سعيه سوف يرى uning qilgan ishi kelgusida ko'riladi ya'ni uning amali qiyomat kuni uningga to'g'rilandi ثم يجزاه الجزاء الأوفى Ondan onunla toluq mukafat yoki toluq jazo beriladi. Wa anna ila rabbikal muntaha Hammaning oxiri bordigan joyi Parvardigoringning dargohidir. Allah insonni kuldiraleydi va yig'iltolaydi. Allah o'ltirishga va tirildirishga qodir. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى Allah bir jupni erkak bilan kishisini yaratdi. min nutfatin iza tumna Bitilib chiqqan ma'nidin yaratdi. Wa anna alayhin nash'atal ukhra Hisob uchun insonlarni ikkinchi qitim yaratishni ustiga oldi. Wa annahu huwa aghna va aqna Alloh insonni boy qila oladi va mamnun qila oladi. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشعراء الله شعراء يلتزنون پرورد غاردر وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى او يعني الله قدمك عدني على قلدي وثمود فما أبقى سمودمو الله قلدي و اولاردن برنمو قويمدي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى إلغري نوح من قوم قومني الله قلغان دي شبهي سيسكي أولار تيخمو ظالم تيخمو سركش دي. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا لوط قوم Lut kavminin şehirlerini dümküm تروتي. Onu dehşetlik تشتر قبل والدي. فبأي آلاء ربك تتمارى Ey inson, Parvardigoringning qaysi bir ne'matidan gumonlansan? هذا نذير من النذر الأولى Bu, ya'ni Muhammad alayhissalom ilgirki ogohlantiruvchilarning jumlasidan bo'lgan bir ogohlantiruvchidir. أزفت الآزفة Qiyomat yaqinlashdi. ليس لها من دون الله كاشفة ونغا الله تن كاشف قلغوتي يعني ونغ وقتن بلغوتي ياكي ونغ عذابن دبئي قلغوتي يختر أفمن هذا الحديث تعجبون أي مشرك مشركلر جماعتي مسخر قلب بو قرآن دن أجب وتضحكون ولا تبكون Onu anlayan çağda küləmsizlər, yığlamsizlər. Və entum samidun. Sizlər qapıldırsızlar. Fasjudu lillahi va'budu. Allahqa səcdə qılınlar və onunğa ibadət qılınlar.